Mm-hmm. <laughs> Tim Cimat punya cerita. Cerita dalam bahasa Jawa dengan judul Anak Sing Rata Akoni. kanggo sepisanan aku sowan menyang dalemi budi bebarengan karo Dewi bojoku biyen nalika isih bujang aku asring dolan mrana sing papan panggonane ana ing dusun cilik adoh saka kutho lan papan keramaian malah malah sabenana wektu lodang mesti tak entekake ana ing kono jalaran aku mesakake nyawang budi urip ijen Kejaba saka iku aku rumangsa ayem manggoning ing desa kang sepi lan kebak sesawangan endah. Nanging bisa uga mergo impen aneh sing dak alami meh saben bengi. Impen kuwi kaya rasa baine nuju tengah wengi. Rumangsaku kaya ana sing ngakon tangi. E rame, kamar sing maune peteng dedet malih dadi padang jingglang senajan ora ana lampu kang sumunar aku jenggira tangi ing pojok kamar dak sawang ana wanita sulistya ngadeg tanpa busana wanita kuwi mlaku nyedak papan panggonan kuturu kanthi kedhep tismak nyawang aku saknalika keteke jantung kaya lagi dioyak wong sak kampung redeg rakaru karo-karuan sansaya cedhak karo wanita kuwi sansaya gemulak uriping nafsu ing jero dadaku nganti ora krasa busana ing sakujuring badanku udar siji mboko siji Adem utawa atise hawa bengi ndadekke aku lali marang apa gang tak lakoni. Weruh-weruh wanita kuwi wis nglusu ana ing sandingku. Lan aku dhewe kentekan daya sinambi nata ambekan sing ora karu-karuan. Sesuk esuke nalika tangi dak sawang kahanan kamar bali kaya nalika aku arep mapan turu. Ora ana soroting cahya kejaba sunari srengenge sing mlebu liwat bolongan angin lan cendilo. Uga ora ana wanita sulistya kang wis paring swarganing donya. Prastawa kang dak alami mau bengi pranyata mung ngimpi. Nanging sing gumunake, geni awakku krasa lemes, balung-balung kaya dicopoti, ora beda kaya wong kang mentas nindakake saresmi. Lan sing dak erami ngimpi kaya mau kerep dak alami. Yen aku pinuju dolan menyang daleme budi. ngimpi sing dadekne aku krasan ngentekake wengi ing dusun kang sepi. bojone turu nganti magrib. Mergo yen nganti kliwat magrib ora ana meneh kendaraan sing liwat dalan kene. Budheku mbagekake tekaku sakloron. Kala wau bise mogok budhe kapeksa ngrantos radi ngantos rampung dipundandosi, dandosi. Wangsulanku ora lali Dewi sing kawit mau meneng dak tepungake. ndeleng polatane bojoku sajak yen dhewe ora seneng nyawang kahanane omah tuwa sing katone pancen singut. Iki bojomu ta? Wah, pinter tenan kowe milih bojo. Pangelembonane budhe ndadekake Dewi mesem Kelencutan kanthi pipi karo abang brandang. Sakwise bagi binagi, gawan saka omah dak usung menyang pawon. tas isi sandangan tak lebokake ing jero kamar. Icaturan banjur disambung meneh ing kamar tamu. Tak tinggal ing tawon sedelo ya tak gaweke unjukan dhisik. Pun kersane kula budhe panjenengan pinarakke mawon ngrencangi masagus jagongan. Ujare Dewi sinambi menyat saka lungguhe, mlaku tumuju menyang tawon. Udakara seprapat jam bojoku wis bali meneh karo talam isi kopi telung cangkir sinambi nata cangkir kopi ing dhuwur meja Dewi ngudharake pitakonan Menapa tanggi ing celak mriki wonten ingkang kagungan putra alit to budhe kinten-kinten yuswa gangsal taunan Budhe iki ora duwe tangga cedhak nduk omahe tangga sing paling cedhak jarak ya luwih saka 20 meter iku wae ora ana sing duwe anak cilik kene ondak ndadak takon kaya mangkono. Kala wau nalika nggodhog toya wonten lare alit bikak lawang pawon. Lare niku amping-amping wonten ing tengahing lawang. Mboten purun matur ugi mboten purun wangsulan nalika kula undang. Malah-malah bocah kala wau mlajar medal nalika kula cedhaki. Lani caling papan peteng wonten sawinging pun griya budhe. Puluhan taun budhe manggon ana ing kene. Sepisan wae turung nate mrangguli bangsa alus. Mbok menawa kuwi mung panjil maning gegambaran saka kepinginanmu duweni momongan, Nduk. Mulane cuwaleh-waleh nggonmu, kowe ngajak lembur bojomu saben wengi ya. <laughs> Saturanku karo budhe sing mentas kandhek Bali diterusake. Budhe njlentrehake lelakoni nalika isih nom biyen. Ing sadawaning crita ora lali budhe nelesepake pitutur. mesti wae aku lan Dewi nggone ngrungokake sansaya tumemen. Nalika mempeng-mempengi oleh cerita, ukarane budhe dadak kepunggel dening jerite bojoku. Ora ana udan ora ana angin drijine Dewi nuding-nuding mengarep Kanti mripat mendelik lan jerit-jerit kaya wong kesurupan. Ana apa? Ana apa, Dik? Ana apa? Aku, aku weruh bocah cilik kuntul anu anu cendelo. Bocah kuwi nyawang aku kanthi mloro. Mripate, mripate abang berenang. Aku enggal menyat saka kursi, mlaku nyedhaki cendelo kamar tamu. saka cendhela dak angak-anguk kahanan jaba ngomah sing peteng dedet mung sepi sing dak prangguli katembahan tumiyupi angin wengi ora ana apa-apa dik coba delengen dhewe yen ora percaya menawa wae bojomu ora kulino manggon papan sepi kaya ngene Gus dadi lumrah yen rumangsa keweden wis dik becike sare wae aku lan budi mengko sing ngancani ya Dewi ora nolak Dheweke nurut nalika dak gandeng tak ajak mlebu kamar. Ana mburiku budhe ngetutake. Sengaja budhe tak ajak mlebu kamar karep Dewi rumangsa luwih aman. Dewi tak tunggoni nganti kesirep. Nyawang polatane aku ngerti menawa bojoku pancen temen-temen keweden. Kamungko, sak iki dheweke kepitung kendel. Sepisan wae aku durung nate meruhi Dewi keweden senajan laki ana ing papan sepilan peteng. Ora ana critane wong mati kuwi urip meneh. Mergo ing jero kuburan menungso ora dadak repot mikir mikirake pegawean. Dadi saumpama saiki dheweke katon keweden mesti ana bab kang nyolo wedi. Dewi tak tinggal lagi turu ijen sakwise kesirep. Budhe sajake durung katek anggone jagongan. Lan ngajak terus ing jobo kamar. Ora maedo kepara wis suwe aku lan budhe ora nate tetemonan. Sak liyane ku rencana nginep mung sewengi iki. Dayenge jejagungan dadekke aku lali wektu. Ora krasa pandum jam wis nuduhake jam siji bengi. Aku angop, dak sawang budhe uga wis ora kuat ngelekake mripat. Mula aku nyuwun pamit mlebu kamar nyusul bojoku sing wis angkler oleh turu. kamar mung tak padangi lampu teplok. Tak sawang Dewi turu miring ngadep tembok. Awak ingung aku Alon-alon aku lungguh ing dhuwur paturon banjur kanthi kebak rasa asih. Tak lus rambuti sing ireng meles. Pakulinan sing kerep tak tindakake wit manten anyar. Sajake Dewi krasa obahe tanganku ing rikmoni. Dheweke ing lilir. Malikake awak nganti sirahe ngadep bener ana ing ngarepku. Sakala aku jenggira tangi. Gaworoso kaget lan wedi. Mergo wanita sing turu ing sandingku pranyata dudu Dewi bojoku. Nanging wong wadon kang biyen kerep teko ing jroning impen. Aku menyat saka ndhuwur dipan. Nanging sakdurunge sikilku klakon jangkah, tanganku kedisian disaut lan dicengkrem wong wadon kuwi. Tenang, Rembo, tak wedi. Kuwi sapa? <laughs> Kue iki wis pikun, apa mung etok-etok lali? Apa kowe ra kelingan nalika ngentekake wengi bebarengan karo aku ana ing dhuwur Ono perlu opo kowe nemoni aku? Aku saiki wis duwe bojo. Tak jaluk kowe aja nggodho aku meneh. Ora, aku ora arep ganggu kudu kowe lan keluargamu. Aku mung arep masrahke anake dhewe. Anake dhewe? Iya, anakku sing lair saka wiji kang kok tandur. Mengko dhisik, Opo kowe ra kleru nggonmu matur? Saka rumangsaku aku ora nate duweni anak karo kowe. Opo kowe ora rumangsani yen nate nindak kesar resmi karo aku? Delengen kae, anake dhewe wis ngenteni kowe. Tak pasrahke bocah kuwi marang awakmu. Aku percaya kowe bakal bisa ngluntah kanthi becik. Ing pojok kamar pener ing ngisor lampu teplok sing gantung ing tembok, ana bocah cilik gundul kanthi mripat abang ranang mlaku alon nyedaki papanku ngadeg. kegawa rasa wedi aku menyat jangkahke sikil melayu katipengan tumuju lawang kamar nanging kaya dikunci saka jaba lawang kuwi ora bisa dibuka serajan bola bali tak ambali lan tak sokake saket nang tenagaku lawang kuwi panggah ora gelem mengo pungkasane aku sing wis kentekan tenaga tiba mblusuk kanthi ati pasrah nalika rasa wedi wis tekan bun-bunane sirah dumadan pundakku ana sing nabok. Mesti wae aku jenggirat lan bengok sak bantere. Ono apa, Mas? Suarane bojoku ngemu pitakonan. Sakala atiku kaya disiram banyu es. Alon-alon aku tangilan ngadeg dibayang Dewi. Lawang kamar sing kaya dikunci saka njaba dibuka Dewi kanthi gampang. Aku sakloron banjur metu. dilungguhke ing kursi tamu. Dewi gugah-gugah budi ing kamare. Kenapa, Gus? Kula badhe nyuwun pamit sakniki, Budi. Kowe iki dan apa to. Bengi tengah wengi kok arep mulih ana apa? Kula mboten saged babaraken sak menika. Sanes dinten kemawon kula badhe aturaken lumantar serat. Jam sak mene iki ora ana kendaraan sing liwat, Gus. Kersanipun kula badhe melampah. Kowe iki jam angel dipenggak. Yen ngono sepeda pancale swargi padhemu ning jero gudang kae jupuken. Gawanen goncengan karo bojomu. Mengko yen wis tekan dalan gedhe titip ning warung pojok prapatan sadurunge nyegat bis. Sesuk ben budhe sing jupuk sepeda kuwi. Sakwise ngentekake banyu rong gelas aku notoni gawan dere wangi Budi lan Dewi. Ora nganti seprapat jam kabeh wis rampung. Aku ngaturake gunging pangapura sadurunge pamit mulih. sepeda tak pancal sarosone. Aku pingin enggal ngedoh saka omahe Budi. pingin enggal teko ing dalan gedhe banjur nyegat bis lan mulih. Sakabehing pitakone bojoku ing sadawaning dalan, siji wae ora ana sing tak wangsuli. Pikiranku isih kinemul wedi. Kejaba saka iku aku ora arep mbuang wektu mung kanggo pisaturan. Nanging nalika kupingku keprungu jerite bojoku kaya dinger sirahku tumoleh. Mas. Delengen kae ing burine dhewe. Panduluku nyawang mburi sepeda. Saknalika jantungku kaya mandek-mandeka lan kaya titire kentongan. Ora doh saka sepeda kang dak pancal. Katon bocah cilik gundul kanthi mripat abang branang. Bocah kuwi mlayu sajak ngetutke lakune sepeda. Bocah kuwi anakku sing ora dak aku. Ah! iki cerita nyata kanggo tim jimat bersama tim jimat, jimat.